Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums ķēdās. Ir pienācis jau novembris, un tāda sajūta, ka vējš, ka vējš ir aizpūtis mūs jau līdz novembrim, tāpat kā nopūtis visas lapas kokiem. Un, uh, kur jau veikalos un varbūt ārzemēs ir Ziemassvētkiem, sāk gat, e, sākas gatavošanās mums Latvijā, vēl ir valsts svētki. Tādēļ arī šodien vēlamies nedaudz e, parunāt un varbūt pastāstīt tev, klausītāji, par latviskajām tradīcijām un kā tas saistās ar kristietību. Jā, un kā ierasts studijā mums šodien ir arī viesis, un tad lūkšu viesi ar sevi iepazīstināt nedaudz. Mani sauc Laima Jansone, Es spēlēju koklis, pēc būtības es esmu mūziķi. Es ceļoju pa daudzām dažādām zemēm un kontinentiem. Un pēc tā, ka liela manas dzīves daļa ir saistīta tieši ar tradicionālo mūziku, tā ir saistīta arī ar radošo mūziku, tā skaitā arī tiksim, laikmetīgo dēļu un pavisam citām nozarēm. Esmu beigusi arī maģistrantūru teoloģijā, jo reliģijas un ar to saistītās lietas, un tā skaitā emocijas man vienmēr ir interesējušas un uzrunājušas. Super! Un nu, tad varbūt ķersimies pie jautājumiem. Pirmais jautājums, ko es tev vēlētos uzdot, ir, cik vispār latviešu tradīcijas un folklore ir saistīts ar kristietību vai reliģiju kopumā? Tavuprāt? Um, tas jautājums ir tāds uh, ļoti, ļoti, ļoti plašs un reizē ārkārtīgi lokāls jo mūsdienu pasaulē latvietība, Latvija ir tieši svarīga mums pašiem. Un, es ceru, ka šodienas sarunu gaitā mēs atrisināsim vairākus varbūt, stereotipus, vai jautājumus, vai priekšstats, kas vispār ir tā latvietība un attiecīgi tad, tad tradīcijas, kas ar to saistās. Mm, ja mēs atgriežamies kaut vai atpakaļ vienu gadsimtu pie Annas Brigaderas un grāmatas Dievs daba darbs, Tad tas ir viens no tādiem spilgtiem rakstura lielumiem, kas saista šīs tradīcijas un vērtības. Un tāpat laikā mēs redzam, ka mūsdienās ienāk pilnīgi citas uh, tēmas, un ir arī cilvēki, kuri ir dzimuši un auguši Latvijā, bet viņus neinteresē arī tāda lieta kā dziesmu svētki. Un tā ir vēl viena tāda pasaule, uh, kas ienāk un uh, atšķir dažādas nu, skatu punktus un vietas, kur mēs redzam, ka ir konflikts, bet varbūt viņš nemaz nav. Un, jā, latviskais un kristīgais iet roku rokā cauri gadsimtiem, iedvesmojot viens otru, iebakstot viens otram un ietverot ārkārtīgi milzīgu klāstu kas var būt reizēm gan tāds stereotipisks un protestējošs, gan arī uh, papildinošs un, un, un virzošs un veicinošs. Jā, un tad, kā jau pieminējām, novembris ir tāds svētku mēnesis, un tad varbūt vai un kāpēc kristietim un varbūt arī latvietim vienkārši piekoptās latviskās tradīcijas, un vai nepietiek ar to, ka mēs kopjam savu valodu, neizmantojam anglicismus un, eh, un eh, vienkārši svinam svētkus jau modernajā veidā? Uh, piemēram, 11. novembris, tas ir kā latviskie svētki. Kādi, kādi svētki tie ir? Nu, tādi Nu, es, do, es teiktu, ka tie ir tādi Latvi, Latvijas tautas svētki, kuros mēs pieminam mūsu vēsturi un, un cilvēkus, kas ir cīnījušies par, par mums un par mūsu nākotni. Mm, jā, un uh, Un arī šie svētki bieži vien, ja mēs apskatāmies literatūrā, tad parādās tie, tas vārds, tie miglainie vēļi iet pāri lauku, pāri tiem karavīru vietām, kur viņi ir cīnījušies un tā tālāk. Un, un tā ir, starp citu, viena no lietām, ko mēs arī varam uzreiz apskatīt vismaz no divām pusēm. Viena ir, ka ir varbūt vairāk šāds pavisam teiksim, tādu latvijas, latvisko tradīciju kopēju skatījums, kas varētu būt tiešām šī te, uh, pievēršanās uh, veļiem, un otrs ir, kas ir arī poēzija, kā vispār cilvēkiem tikt galā ar šo pārdzīvojumu milzīgo, kas ir bijis konkrētos vēsturiskos aspektos, un kā simboliski to nosaukt. Tad, tad tas, tie jau ir divi varianti, kur katram cilvēkam ir tiesības izlemt, kā viņš uz to skatās. Okay, un tad uh, vēl arī es vēlētos uzdot, vai svētkus var svinēt, apvienojot latviskās un kristīgās tradīcijas. Un varbūt kur ir robeža starp tradīcijām, un varbūt kur tā jau robežojas ar algdievību. Jo, nu, kā mēs zinām, tad nu, kristiešiem tā tad ir dievs, un uh, senlatviešiem bija dieviņš, kas varbūt gluži nav viens un tas pats, bet tomēr tā garīgā dimensija ir diezgan spēcīga tajā visā. Un varbūt uh, ir kaut kādas robežas, ko tomēr nevajadzētu pārkāpt, un ir, būtu jābūt vienā pusē vairāk nekā otrā. Uh, mēs uh, kā varētu teikt, aizkadrā runājām par to, ka būtu bijis iespējams, ka šovakar ir arī kāds priesteris, kurš uh, var vairāk dot šo te, uh, tieši katolicisko skatījumu, kas, kas būtu ļoti vērtīgi mums visiem. Uh, no uh, savas tādas perspektīvas, kas varbūt ir mazliet uh, distanta. Uh, Vai kā, tas mans mērķis ir objektīvi skatot, skatīties uz vairākām perspektīvām, tad um, mm, tā viena lieta, ko es tiešām uh, redzu, ir šī mūsdienu globālā pasaule. Un, um, Man ir paticis iepazīt arī pētnieku rakstus par globalizāciju, dažādas globalizācijas teorijas. Uh, un ir tāds uh, Džordžs Ricers, kurš ir sociologs, un uh, viņa uh, radītajai globalizācijas teorijai ir apzīmējums McDonaldizācija. Um, Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš salīdzina, ka mūsdienās kultūra tiek uh, servēta kā fast food lietojot anglicismus. Tas nozīmē, ka viss tiek pasniegts ātri, vienkāršoti un vienādoti. Uh, un tā ir tendence būtībā visur. Un arī ironiski skatoties, uh, vienalga, vai es aizbraucu uz Indiju, vai es aizbraucu uz Japānu, vai es aizbraucu uz Ameriku, vai uz Kanādu, vai uz Ķīnu, kur reāli esmu arī bijusi, tur visur būs McDonald's. Bet vai tā tiešām ir tā vērtība, kurai būtu jābūt mūsu pašu vērtībai? Pretējā teorija McDonald'sizācijai saucās kultūras krāšņošana, varu vīkšņošana, un tā galvenā ideja ir, ka mēs katrs apzināmies tās savas vērtības, un tajās mēs kopīgi dalāmies, tajās mēs esam kopīgi visi šajā pasaulē. Uh, Un, eh, manuprāt, tā ir viena no atbildēm arī uz šo jautājumu, vai kristietim svinēt latviskus svētkus. Es domāju, ka Jāņos nevienu ar varu, neviens viņam tā kā, tā kā es vismaz neesmu pieredzējis, ka kādam ar varu likt, likt pāri Jāņu ugunskuram. Eh, tā ir brīva izvēle. Es eh, arī strādāju ar koklētājiem, tieši tā kā tradicionālās kokles, un es šīs kokles esmu mācījusi visdažādākajās vidēs. Viena vide ir uh, profesionāla mācība iestāde, Reizeknas mūzikas vidusskola, kur tas ir uh, tad, tad akreditēta mācību programma. Uh, ļoti, ļoti pat varētu teikt tāds tehnisks pieejams. Es regulāri strādāju ar suitu kultūras mantojumu. Suiti, kā mēs zinām, arī ir saistīti ar katolicismu, un suiti ir šajā pasaules vērtību sistēmā UNESCO ar savu unikālo kultūras un vēstures pienesumu. Un, uh, tas ir ļoti interesanti. Mums tūdaļ būs arī uh, koklēšanas nometne decembra sākumā. Var droši pieteikties, braukt, spēlēt. Mēs mācīsimies polkas, mēs mācīsimies dažādas melodijas, un tas viss beidzās ar pirmās adventas koncertu. Jo pie suitiem tas ir normāli. Nav tā kā, nav jautājumu, kā tu vari būt suits, un tu vari būt uh, ticīgais, un tur neviens vispār nesaprot, par ko ir kā kaut kādas ņemšanās. Uh, es esmu <laughs> krietnu laiku atpakaļ uh, uh, mācījusi koklas. Uh, Aglons bazilikā, pasākumā, ko rīkoja Radions Doļa priesteris, un tas saucās koklē dieva godam, kas bija arī tāds pasākums ļoti, ar ļoti lielu pietāti un cieņu. Tikā. Un katrā šajā reizē tās koklas var uztvert citādāk, un man ir arī koklētāja kopa, kurā ir cilvēki, kuri apzināti izkopja no latviskās tradīcijas, ir cilvēki, kuri seko jogas pasaulē, un ir cilvēki, kuriem ir arī šīs kristīgās uh, vērtības. Un, kā, tas, ko mēs kopā darām, mēs spēlējam šo instrumentu. Mēs esam kopīgi uh, šajā vidē, uh, Un, uh, ir bijuši tādi uh, gadījumi, ka teiksim, pašā pirmajā uh, gadā vienai dalībniecei bija vēzis, ar kuru viņa aizgāja. Un, uh, tajā, viņas atveda pasākumā, uh, tika uh, notika arī kaut kādas procedūras, kas ir saistītas ar jogas tradīcijām. Un tad, attiecīgi, cilvēks, kas bija no šīs kristīgās pasaules, viņš zina, ka tas nav saskaņā ar viņu, un viņš nepiedalās tajā. Es tie viņš ir šajā telpā, bet viņš nu, ne, nes, neskaita, neizsaka kaut kādas lietas, kas nav saskaņā ar viņu. Un tāpat mēs arī piedalāmies pasākumos, kas ir reizē baznīcās, reizē kaut kādās citās vidēs. Un katru reizi, kad kādam no šiem cilvēkiem kaut kas nav saskaņā ar viņu, uh, Viņš to nedara. Viņš to apzinās un viņš seko sev. Un, <laughs> savukārt, es kā vadītāja, es ne, nevienam uh, neko nespiežu. Un es tiešām vēroju šo situāciju, un tas priekš manis uh, tā ir tāda. Uh, lielākais cieņas apliecinājums, ka mēs varam visi būt šajā telpā un darīt kaut ko liederīgu kopā. Mm. Uh, jā, uh, tas, nu, jā, tas, tas ir subjektīva, subjektīva atbilde par šo te, latvisko un kristīgo, ka, ka tiešām nevajag nevienam savstarpēji darīt pāri un ar cieņu pret katru. Super, man liekas, tā ir ne tikai subjektīva, bet arī diezgan objektīva atbilde. Jo tad sanāk, ka pārsvarā vispārējā gadījumā kristietis, kurš ir latvietis, ir ieguvējis. Pilnīgi noteikti. Un mēs visi esam ieguvēji. Jo uh, uh, Es gribētu atgādināt par tādu personību kā Lidija Lasmane. Lidija Lasmane Doroņina. Nu, viņa ir arī par viņu ir izdota ļoti skaista grāmata. Manuprāt, Lidija Ziediņa viņa saucās. Un es tieši arī nākot pirms šī raidījuma pāršķirstīju pāris lapas. Un, un tas, tas viņas dzīves stāsts ir ārkārtīgi iespaidīgs. Tiešām es, es iesaku katram to grāmatu izskat, izskatīt, caurskatīt. Viņa runā tieši par šo te ceļu kā ticību. Viņi izved cauri gan visiem izsūtījumiem, visiem lēģeriem, visam, visam. Un viņa regulāri piemin to, cik viņai mīļa ir viņas tauta. Un, un eh, es domāju, ka mūsdienās visdažādākajās vidēs mēs par bieži, par bieži saliekam to kopā, kas ir uh, Latvija, kas ir tas mūsu mantojums caur šiem pašiem jau pieminētajiem strēlniekiem, uh, uh, caur tādām personībām arī kā Lidija Lasmana un visiem tiem notikumiem, kas to ir veidojuši, mēs, mēs pēkšņi pielīdzinām, ka Latvija ir tikai tā kaut kāda notikuma kopums, kas notiek tagad, un ka tas viss ir slikti. Tā nav. <laughs> Jā, Tās lietas nedrīkst salīdzināt. Vēsture mums tiešām veido arī šodien. Labi, tad es varbūt uzdodu tev arī šādu jautājumu. Kas var būt, tavuprāt, ir tas, kas mūsdienu pasaulē spēj padarīt folkloru pievilcīgu un aktuālu jauniešiem? Uh, lai viņi varbūt iet arī dziļāk un interesētos par to un to koptu. Nevis tai pieietu, kā tu teici, fast food kultūrai un McDonaldizācijai. Um, jā, um, es gribētu vērst klausītāju uzmanību uz, uz, uz pāris tādiem arī stereotipiem. Un uh, viena no, no lietām, ir, ko es jau piesaucu, ir suitu vēsturiskā kultūra telpa, ko varbūt tās tā vispārinot, mēs varētu ietērpt vārdā etnogrāfija, ka cilvēks jau ir piedzimis tradīcijā, kur varbūt arī tautas tērps jau ir bijis kaut kas pieņemts, attiecīgi tie ir kaut kādi arī raksti šajos tērpos. Tu vienkārši izaudz tajā vidē, arī ar visām tautas dziesmām, un, un otra ļoti spilgta puse mums ir latgale, kas nu, tā ir ārkārtīgi milzīga vērtība, ka mums ir bijušas šīs te teicējas. Un, un, un kaut kur vēl ir, bet kas, kas, kas, kas, kas ir šis cilvēks, kas nes no paudzes uz paudzes dziesmu, viņu katru dienu dziedot. Un, un tur arī ļoti spilgti savijās tas, ka mājās dzied tautas dziesmiņu vai dzīsmīti, un, un, un tad varbūt arī šeit, piemēram, māja dziedā dziedājumi pie krusta, kas ir varbūt vairāk katoliciskā tradīcija. Um, Un uh, etnogrāfija būtībā tas ir tā tāds, varētu teikt, estētikas virziens, kas aptver kaut kādu noteiktu laiku uh, vēsturiskā griezumā. Uh, un tad vēl viena lieta vai jēdziens ir folkloristika. Un folkloristika būtībā ir mutvārdu pētniecība, mutvārdu tradīcija pētniecība. Pēc būtības tas nozīmē, ja jums ir stāsts par Radio Mariju, jūs aiziet izstāstīt saviem draugiem, tie draugi izstāsta vēl kādam, par to izveidojas, nezinu, priecīgs tās, bēdīgs tās, anekdote vienalga, bet to viņš izstāsta vēl kādam tālāk, un tas vēl kāds tālāk to pieraksta kā stāstu. Un tā ir folklora. <laughs> iespējams, ir zināms, izcelsmes avots, iespējams, nav. Uh, un arī par dainām. Ja mums ir uh, dainas vairāk kā Latvijā iedzīvotāji šobrīd, varētu teikt, ka katram sanāk pa divām un jums ir visas tiesības uh, atvērt dainskaps.lv <laughs> un izvēlēties dziesmas uh, par jebkuru būtībā dzīves situāciju. Un, uh, tas arī ir tāds stereotips, ka nereti dzirdot vārdu dainas, tad uzreiz liekas tā, uh, viss slikti, viss tur tikai tā kā pagāniski, viss tā kā uh, kas tas tāds vispār ir. Bet tad mēs aizmirstam, ka mums ir šūpuļdziesmas. <laughs> <laughs> Mēs aizmirstam, ka mums ir tās pašas karavīru dziesmas, uh, precību dziesmas, uh, sadzīves dziesmas. Ja tas pēc būtības tā ir tā tautas poēzija par ārkārtīgi daudziem notikumiem. Un jā, tas ietver noteikti arī kaut kādu daļu, kas varbūt tās nav uh, tieši priekš kristiešiem, uh, bet es teiktu, ka senākās kultūrās, tieši ja mēs skatāmies no tādas etnoloģijas, tad vienmēr ir bijuši mm, kā viedie vai priesteri vai šāmaņi, kuriem ir tiesības strādāt ar kaut kādu, teiksim, mm, atšķirīgāku satura tekstu atšķirībā no parastā cilvēka. Un, un tas, tā, tā vienkārši ir kaut kāda hierarhija. Tā kā nav tā, ka pilnīgi viss ir visiem un visiem visu vajag. Bet noteikti, ka katrs var atrast kaut ko, kas ir priekš viņa, izdziedāt, nospēlēt, radīt folkloru tālāk. Un, uh, mēs arī redzam, ka um, uh, mums ir arī šīs te, uh, vācu kaut kādas kultūras ietekmes kaut vai caur uh, Herderu personību, kurš runā par brīvo garu un caur kur arī tiek meklētas uh, tiksim, pirmās pētnieciskās atsauksmes uz šo pašu tautas daļradu vai um, Mums ir Henhūtiešu kustība arī ar savu dziedāšanas tradīcija, kas tālāk pēc būtības izvēršas arī dziesmu svētkos no šī četrbalsīgā korāļa un daudzas citas lietas. Ja mēs mēģinātu kā, gadsimtu atpakaļ atdalīt latvietību un kā, dievu, tas būtu mazliet jocīgi. Jā, un tad uh, varbūt nedaudz varētu paturpināt, kā Kā tev šķiet, un kā tu teiktu, vai, eh, vai folklora un, un šī latviskā kultūra, jo nu, no jauniešu skatu punkta, cik es esmu redzējusi jauniešu kultūra telpā šobrīd, ir tā, ka, mm, nu, šķiet, ka tas ir kaut kas vecs, ar ko nodarbojas tur uh, tantiņas. omītes, tantiņas un, un tautas dziesmas, kaut kādas uh, dzied tur uh, šķībi greizi jāņos, un, un tas ir ļoti garlaicīgi, un nevienam tas nepatīk un neinteresē, bet varbūt tu varētu paturpināt uz to, vai kaut Eh, vai folklora šobrīd dzīvo, un vai tā, vai tā vēl joprojām turpinās, vai tā mainās, un eh, vai jaunieši šobrīd var to arī ietekmēt nākotnē? Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Un eh, tā viena no tādām mm, foršākajām lietām, ko man šķiet, ka neviens nejutīs tajā kaut kādu pretrunu vai, vai, vai, vai, vai kaut kādu kā reliģisku konfliktu, tie ir latviešu danči. Un, uh, latviešu dāņi, uh, tas nozīmē, ka ir tiešām dzīvē muzikanti, kurš spēlē konkrētas melodijas, un jebkurš var iet dejot. Tad tev nav iepriekš jāiemācās noteikti choreogrāfija vai kaut kas, uh, kas, ir, kas ir dažādi publiski pasākumi, uh, balles un tā tālāk. Un, un, uh, tas, tas ir varbūt arī viena no tām lietām, kas mani kādreiz iedvesmoja šajā visā iedziļināties un to sajust, jo tajā ir ārkārtīgi liela vitalitāte. Un, tātad dzīvība, dzīvības tāda sajūta. Uh, un līdzīgi mēs varam skatīties arī pie skandināviem. Viņiem ir brīnišķīga instrumentālā mūzika. Uh, to sauc tikai par tautas mūziku vai folk mūziku, bet uh, tas, tas, tas apzīmējums viņš, viņš tam īsti, tā kā varētu teikt, nedara. Uh, bet um, pēc būtības tā ir ārkārtīgi spēcīga instrumentālā mūzika, kas, kas, kas kalpo varbūt kā alternatīva um, citu kaut kādu atkal uh, globalizētu uh, popmūzikas varbūt virzieniem, bet ka tev ir nedaudz kaut vai, es nezinu, zviedru mūzikas ietekmes, uh, um, norvēģu mūzikas ietekmes attiecīgi kādi īpaši instrumenti, kur tiek spēlēti. Jā, tas tiek savienots arī ar elektronisko mūziku, jā, tas tiek savienots ar dažādām vidēm, un pēc būtības tā ir uh, savas tādas izcēlesmes, savas etnicitātes atzīšanu. Ok, nu tad mēs varam varbūt šo nedaudz paturpināt. Tad tavā ieskatā, kas ir tas, kas ir mūsu latviešu odziņa folklorā, kas atšķir mūs no citiem un kas ir tas unikālais, ko nekur citur pasaulē nevar atrast? Ko nevarētu pārveidot tādā fast food, kas paliktu, <laughs> kas, uh, paliktu tiešām mūsu štovētie kāpostī? <laughs> um Mm, nu, mums ir daudzas odziņas. Mums ir. Um, Bet vi, viena no tām lietām, ko man ļoti gribās uzsvērt, ka mums ir gan uh, dažādi dialekti, valodnieciski, uh, gan jā, tiešām arī kā latgaļu valoda, ko, kas, kas, manuprāt, savukārt iet ļoti uh, roku rokā arī ar, ar, ar katolisko vidi, kur šī latgaliskā valoda uh, var gūt uh, iespēju turpināties. Uh, jo tas atkal tā ir tā mūsu bagātība. Uh, protams, ka man gribās arī uh, slavēt kokles, uh, <laughs> jo tas ir mans instruments. Un, uh, Tas ir sajūta instruments, tas ir instruments, kuru uh, cilvēks mācoties no vienas puses, viņš attīsta ārkārtīgi labu koordināciju, visu, kas ir neatkarīgi no vecuma. Tad, tad viss kā, kaut kādas, uh, jā, tieši uh, kā saka, daudz jaunu neironu savienojumus apgūst. Uh, no otras puses, tas ir tas instruments, caur kuru mm, tu izjūti pasauli, tu izsaki sevi. Un, uh, tam nevienmēr ir jābūt instrumentam, ko citi kā cilvēki klausās. Tas, tas ir tas, tas, tas, ko tu spēlē. Un, un, uh, kā jau es minēju, kad ārkārtīgi dažādi cilvēki to spēlē, to patiešām var spēlēt cilvēki, kas ir absolūti tikai un vienīgi latviskajās tradīcijās, un to var spēlēt arī, kā tas ir, tiksim, Radions Doļs, kā katoļu priestars, kurš par to arī saraksta lūkšanu. Un, kur viņš arī redz šo semantiku, un arī tad, tad, Bībelē ir atcaucis uz, uz, uz stīgu instrumentiem. Un, starp citu, arī Florencē vienā galvenajā katedrālē, vienā no freskām arī ir šie kokļveidīgie instrumenti, kā saukt par psaltērijiem. Bet tā ir tā mūsu skaņa, tas ir tas mūsu koks, kurš ir uh, izaudzis šeit, no kura mūsu meistars to ir radījis un ar kuru mēs varam izdarīt daudz ko tālāk. Un tālāk ir uh, interakcija, tie paši danči. Mēs satiekamies ar cilvēkiem, mēs esam priecīgi kopā, mēs nesam šo prieku tālāk. Jā, un tad uh, uz tādas muzikālas jau uh, nots, mēs varētu arī doties eh, mūzikas pauzē. Varbūt eh, tev kā mūziķē šis ir viens no mīļākajiem vai tieši pats briesmīgākais jautājums, ko uzdod. Tad kāda ir tava eh, šīs dienas vienas dziesmas izvēle un kāpēc tieši šī dziesma? Jā, es. <laughs> Tas ir ļoti grūts uzdevums, jo mm, mans Spotify sastāv no ļoti, ļoti milzīga gara saraksta. Un, uh, varbūt jūs esat ievērojuši, uh, ka kaut kādās gada beigās viņš izmet, kā, kas ir tavs mīļākais žanrs vai mīļākā dziesma. Tad, uh, Tad es gribot, negribot dabūt to, ka man ir hamburgers, jo viņi, nu, kā, esmu hamburgeru klausītājs, jo viņi nevar noteikt vispār žānru, kādu es klausos. Uh, jo pēc būtības tas ir gan, gan tā, varbūt gan klasiskā mūzika, gan tautas mūzika, gan elektroniskā <laughs> mūzika, gan vispārējais. Uh, Mm, un es domāju, ka mēs varētu kaut ko noklausīties no varbūt Dreamer Circus, kas ir uh, tieši tāda mūsdienu tautas mūzikas grupa uh, no Dānijas. Uh, man ļoti patīk šī te, tā saucamā contemporary folk music, jo viņi pirmkārt ir instrumentāla, tātad tu pats domā, pats sajūti. Otrkārt, tie ir cilvēki, kas ir ārkārtīgi izkopuši savu instrumentu spēli. Viņi ir ietekmējušies no klasiskās mūzikas, no mūsdienu mūzikas, bet tepat laikā viņiem ir arī uh, tāds nu, savs, savs kods tam apakšā. Nu, tā nav gluži tā kā mīļākā dziesma, tā ir viena no, manuprāt, viņu spilgtākajām dziesmām, un tas vispār varbūt ir tāds mūzikas, instrumentālās mūzikas tāds sajūtu virmojums, kas man patīk un kurā es labprāt dalos, un, um, un kas ir aktīvs, kas ir par tādu jā, dzīves prieku, ko man šķiet, ka mums vajag vairot. Tad klausamies! Klausies raidījumu kedās. Un mēs esam atpakaļ no mūzikas pauzes, un kā jau ierasts, iesildīsim balsis ar ātriem jautājumiem. Un pirmais ātrais jautājums, ko es vēlētos uzdot, ir interesantākā latviskā tradīcija ir... <laughs> Man uh, tikai ir ātri jāatbild. Tad man ļoti uh, spilgti palicis no šī gada sākuma. Es biju Austrālijā pie Austrālijas latviešiem, un uh, viņiem ir karoga godināšana. Tā ir tāda, uh, mm -hmm. viņiem tātad notiek kultūras dienas, uh, kur ir kā, tie Austrālijas latvieši sabraukuši no tiešām visa kontinenta un ir viesi no Latvijas, un uh, pāri uh, visai uh, zālei uh, notiek ļoti svinīgi tiek nests, nests šis karoks, un visi klātesošie pieceļās kājās. Un tas ir ārkārtīgi aizkustinoši redzēt to, jo tur ir tiešām arī trešā, ceturtā paudze, kas ir tur piedzimusi, viņi joprojām ir iemā, turpina runāt latviešu valodā, apgūst tās lietas, ko, ko mēs šeit apgūstam, un tā ir ārkārtīgi, tā ir tik liela cieņa, ka reizē man liekas, ka es turp dodos atgūt latviskumu sajūtu. Skaisti. Un tad uh, mīļākie svētki, neieskaitot Lieldienas, Ziemassvētkus un savu dzimšanas dienu. nu, <laughs> nezinu. um, <laughs> pārāk sarežģīti. um, <laughs> Ziemassvētki tātad neskaitās. Um, jā, mm, lai būtu tie paši dziesmu svētki. Jā, mm, ļoti latviešu atbildi, un tuvojas arī skolēnu un jaunatnes dziesmu un dēļu svētki. Un tikko nosvinējām arī lielos, nu, cik nu tikko. Bet tad, pēdējais, lai, lai nemo, nenomocītos, ir caur ko tu visvairāk izjūti latviskumu? Man liekas, ļoti, ļoti būtiski ir tā, tā mūsu vēsture un tās, tās, tās lielās personības, kas, kas ir. Kad mums ir teiksim, Latvijas simtgadi, un tad mums ir tās personības, kurām ir tuvu tiem simts gadiem, kas ir izdzīvojušas cauri visdažādākos laikus un atnesušas to savu stāstu mums, kas aptver kā, gan dzīves gudrību, gan, gan spēju nezinu, piedot, gan, gan radīt, gan, gan dziedāt, gan dzīvot. Un, nu, jā, mums ir, mums ir ārkārtīgi spēcīgas personības šeit, mūsu zemē. Jā, un tad atgriežamies atpakaļ pie garāka formāta jautājumiem. Tad pirmais, ko varbūt gribētos pajautāt, ir par tām latviskajām zīmēm. Mums ir diezgan daudz viņas un dažādas. Un, un tad kā, kā varbūt ir ar to zīmju nēsāšanu ikdienā, jo uh, it kā ir arī pieminēts tradīcijā, ka tur eh, ka tradīcijās, ka tā zīme nes to un tā zīme nes to, un vai tā pati valkāšana ir tā, kas dod tai zīmē spēku, vai varbūt tas ir tas, ko mēs piedāvējam tai zīmē, tāpat kā varbūt līdzīgi arī ar kristiešiem krustiņa nesāšanu. Uh, es domāju, šis ir ļoti, ļoti komplicēts jautājums. Un, uh, ka tajā ir ārkārtīgi būtiski, ka katrs to dara saskaņā ar sevi. Jo, kā jau minēju iepriekš, ir etnogrāfija, kur tu jau piedzimsti noteiktā vidē, un mums ir šī etnicitāte, tā piederība, izcelsme. Un bija ļoti interesanti, es nesen skatījos video arī par, par Mariju. Eh, kur tieši tika veidots tas viņas portretējums, kā viņa izskatītos, ņemot vērā visus tos apstākļus un to vidi, kurā viņa bija dzīvojusi. Un, eh, tas interesantā veidā ietvēra gan eh, dažādus kā, mm, auskarus, eh, gan arī apģērbu, kur arī iespējams ir kādi ornamenti, jo tas ir pilnīgi kaut kāds cits laiks un pilnīgi kā, vēsturiskā tādā perspektīvā to var ieraudzīt pilnīgi citādāk. Un ar to es nedomāju absolūti neko, ne, nekādu nezaimošanu, neko, bet ka ir dažādi šie veidi, kā mēs varam ieraudzīt. Un, un eh, kad, tas, kad, kad reizēm mēs paši izdomājam vairāk nekā ir. Reizē ir cilvēku sabiedrības daļa, kurām ir šīm zīmēm nozīme, un viņi viņas tādā veidā arī lieto. Tā ir viņu perspektīva. Un, un es domāju, ka tā ir vienkārši tā izvēle, ko, ko tu pats izvēlējies un kādu atbildību tu par to nes. Kā, jā, es pieņemu, ka šeit, šeit būtu blakus priesteris, viņš teikt kaut ko vēl pavisam citu. Bet um, es atceros, ka uh, man, man ļoti pārsteidz tas, kad ir tad, Smiltens Lutheriskā baznīca, un viņi arī ir tiksim, rotāti ar latviskajiem rakstiem, un kas pēc būtības ir, un kas ir tas latviskais mantojums, kā, kā tu to izvērsi. Okay. Tad viss ir atkarīgs no tevis paša, skaidrs. Uh, ir atbildība. Ir atbildība, noteikti, visnotaļ. Uh, Um, tu jau ātrajā jautājumā iezīmēji par Austrāliju minot, bet uh, nu, tātad vispār esam noskaidrojuši, ka latvietība var būt un arī ir diezgan nozīmīga kristiešu dzīves sastāvdaļa. Uh, bet šobrīd esam runājuši vairāk par latviešiem, jā, kas dzīvo tieši šeit, Latvijā. Varbūt tu vari pastāstīt arī par ārzemju latviešiem, par diasporām, kā viņiem likt justies piederīgiem un kā varbūt saikni veidot ar viņiem, vai varbūt mums no viņiem ir jāmācās. Mums ir vairākas atšķirīgas paudzes, kā veidojās diasporas latvieši ir mūsdienās. Šīs diasporas, kas veidojas, tiksim, Anglija, Īrija, Eiropa, Bet ir arī šīs te, no nu, otrā pasaules kara sekas, kas ir ļoti spilgti veidojušas diasporas gan Amerikā, gan Austrālijā. Un, kādēļ es šo tēmu pieminēju? Tāpēc, ka arī šajā gadījumā šī latvietība viņiem ir īpaša vērtība. Un eh, to varētu teikt arī par, par citu uh, eh, nacionālitāšu uh, eh, cilvēkiem, kad man personīgi ir bijusi saskara, ka, teiksim, ir, ir norvēģieti, kur savos 60 gados pēkšņi brauc atpakaļ uz Eiropu, un viņi ļoti grib izceļot Norvēģiju, un tā skaitā Latviju un vēl vas kaut ko, jo viņai izrādās ir kaut kāda piederība. Uh, līdzīgi arī ar, ar, ar Austrāliju, ar, ar Kanādu, ar citām tādām lielajām zemēm, kuru vēsture eh, sniedzas 100-200 gadus atpakaļ, kamēr mums ir vismaz tie 700 <laughs> gadi. Un eh, šeit, esot uz vietas, mēs to varbūt tā nenovērtējam. Un tur tam cilvēkam saprast, ka viņam ir kaut kāda vēl piederība, vēl saknes, tā ir kā vesels kosmos viņam atverās. Viņam tiešām ir vajadzība atbraukt, vajadzība iepazīt, vajadzība uzzināt. Un, attiecīgi, arī tas latviskais tiek labāts pilnīgi citā vērtībā. Īpaši, ja tas ir kā, tiksim, vēl kā bēgļu gaitās, tās saknes ir tajā zemē veidotas, ka tu novērtē to, kas šeit liekas pašsaprotams un reizēm pat tā ir tāda nevīžīga attieksme pret to visu. Uh, un uh, vēl ir interesanti tas, ka, protams, kad nav šīs zemes uh, radušās tukšā vietā, kas man Austrālijā arī bija pieredze, kad bija Latvijas, latviskās mūzikas koncerts, savienojot gan autoru mūziku no manas puses un kāds tautas mūziku, gan arī Pētera Vaska daļradi un komponista daļradi uz akadēmiskās mūzikas instrumentiem. Un tas notika vienā uh, baznīcā Melburnā, manuprāt, mm, tā bija Anglikāņu baznīca. Un šis te altārs tika rotāts ar uh, mākslinieciski veidotu jostu, kas atgādina lielvārdu jostu. Uh, tas, tā novietošana bija saskaņota ar mācītāju, tad, tad šīs te uh, vietas. Un, Ir vēl viena lieta, ka pirms šādiem publiskiem pasākumiem, koncertiem, notikumiem vienmēr tiek nolasīts prieklasījums, kas atdod godu aborigēniem. Es eh, nenoskaitīšu, kā, kā, kā bija mm, tas, tas, kā, tas teiciens, bet tas ir būtībā jau iekļauts kā, gan likumdošanā, Austrālijas, gan tā ir arī tā apziņa, ka tu saproti, ka īstenībā jā, pirms tam tur bija šīs viņu zemes, tur bija šie viņu klani, viņu iedzīvotāji. Un, uh, Tie ir ārprātīgi, kā tie teiksim, stāsti, kā šīs te tautības tiek eh, nu, padzītas, uh, iznīdētas, uh, Eh, bet tā, tas veido tālāk mūsdienās citu attieksmi pret to, ka tu izrādi tomēr cieņu tai kultūrai, un tas nedara pāri tavai kultūrai, vai tavai ticībai, vai tavai piederībai. Un, uh, tas ir ļoti, ļoti spilgts un emocionāls brīdis, kad tu saproti, ka jā, tur ir bijuši cilvēki pirms tam, un viņiem ir, uh, un ka tās ir bijušas tās viņu zemes. Uh, Okay. Nu tad nākamais jautājums varbūt būs tāds īsāks, vairāk kā secinājums tam, ko tu varbūt jau esi izklāstījusi. Vai un kā laika gaitā ir mainījusies tava izpratne par kristietības un latviešu tradīciju miedarbību? Um, <laughs> Man pašai ir eh, ļoti, ļoti raibas uh, pieredzes, un uh, ir uh, savulaik iziet cauri ļoti lielām pretrunām, kā mācoties kristīgajā skolā un reizē pavadot laiku ar folkloru. Bet, um, uh, mm, tieši iepazīstot kaut kādu tādu dzīvās muzicēšanas un, un uh, tādu prieka esamības pasauli, uh, tad, tad jāatzīst, ka šobrīd es tām pretrunām vairāk neļaujos. Es zinu, kas ir manas vērtības, es tām sekoju Uh, un uh, <laughs> reizē es zinu arī, ka ir bijuši tādi uh, koncerti, uh, nu, kas, kas, kas ir varbūt spēlēti arī baznīcās, un kur arī pēc tam ir kā, no vienas puses ir cilvēki, kas ir ļoti priecīgi, un tas saskan ar viņu vērtībām, un ir cilvēki, kas varbūt tās ir radikālāk savos uzskatos un arī pauž savu viedokli ļoti uh, radikāli. Um, bet, uh, Man laikam ir skaidrs pašai, ko es par to <laughs> visu domāju. Eh, un, un, un eh, tas, tas vairs nav. Nu, teiksim, es arī saprotu, ka, ja, ja manos sociālos tīklos pēc, pēc pasākuma parādās kaut kādi kā naida pilni komentāri, tad es saprotu, ka to var izsināt arī uh, juridiskā ceļā, ja tas ir nepieciešams. Uh, es saprotu, ka tas ir saistīts ar cilvēku izglītību, ka ir jāsarunājas, ir jālauž stereotipi, ir jāiepazīst, kas ir tradīcijas, kā viņas veidojās. Uh, kā viņas neveidojās, un es arī zinu, ka no savas puses, ja es dodos uz kādu reliģisku vietu, es tiešām cenšos atdot šai vietai cieņu un izturēties tikai ievērojot tos noteikumus, respektīvi. No manas puses netiek darīts nekas, lai kādam nodarītu kaut kādā veidā pāri. Jā, tad uh, liels tev paldies par, uh, par šo sarunu, par uh, to varbūt uh, galveno secinājumu, ka uh, ka eh, ir jāmāk izturēties cieņpilni vienam pret otru, jāievēro katram savi noteikumi, paliekot arī tajā savā vērtību, vērtību zonā. Un eh, es domāju, šis ir arī tāds skaists ievads mums eh, novembrī Lat Latviešu svētku mēnesī, kur ir dažādi arī šobrīd pasākumi saistībā ar to latviskumu un, un tā, un tiešām liels paldies, bet uh, Par tevi klausītāji mēs arī neesam aizmirsuši, un to, ka tu piedalies mūsu sociālos tīklos un, un esi kopā ar mums un palīdzi mums veidot šo raidījumu, mēs arī neesam aizmirsuši. Un tad uh, vēlos uh, nolasīt statistiku, kas bija uh, no storijā iekļautajiem jautājumiem Instagramā. Un, ja tu, ja tu neesi paspējis mums pie, uh, piesakot un uh, tomēr gribi atbildēt arī uz šādiem jautājumiem, tad uh, not, droši to izdari. Mums uh, nos, uh, lietotāja vārds ir uh, raidījums kedās. Uh, Un tad pirmais jautājums bija, vai tavuprāt kristietība ir savienojama ar latviskumu, un šeit visi mūsu raidījuma klausītāji un sekotāji ir atbildējuši simtprocentīgi, ka jā, un es domāju, ka tas arī ir ļoti tāds uh, labs arī labi parāda to, ka mēs uh, varam būt vienā telpā un izturēties cieņpilni viens pret otru. Un uh, otrais jautājums varbūt tāds uh, jau vairāk ievadot šo tēmu par latviešu svētkiem, ir kā ir tev, klausītāji, vai svētkos piekopja arī latviskās tradīcijas, un lielākā daļa tomēr saka, ka piekopja 88% saka jā, un 12% saka nē. Un paldies tev, ka tu iesaisties, un uh, mēs tiekamies nākamnēnes. Mm. Tā! Tā! Tu tikko dzirdēji raidījumu Kedās. Seko mums Facebook un Instagram. Tiekamies katra mēneša pirmajā trešdienā, pulksten 8.00 vakarā.